Аллаһ яшәү бүләк итеүсе, үлтереүсе һәм үлемдән һуң тергеҙеүсе. Тик Аллаһ теләге менән генә кемдер донъяға килә һәм китә. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Һуәлләзӣ юхйи ва юмит" Ул терелтә һәм үлтерә. Һәм шулай уҡ әйтә: Аллаһ һеҙҙе терелтә, шунан үлтерә. Аҙаҡ уның тураһында һис шик булмаған ҡиәмәт көнөнә юя. Ләкин кешеләрҙең күпселеге белмәй тип әйт. Ул йәнһеҙ тәндәргә йәшәү бирә, һәм ваҡыты еткәс йәнен ала. Һәр бер мәхлүгенә ул донъяға килеү һәм үлеү ваҡытын, һәм үлеүҙең сәбәбен дә билдәләп ҡуя. Кеше ҡайҙа ғына булмаһын, һис ҡасан үлемдән ҡотола алмаясаҡ. Ул турала Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Әйнәмә тәкуну йудрикукумул маут ва лау مشيدة Ҡайҙа ғына булһағыҙ ҙа, хатта бейек манараларҙа булһағыҙ ҙа, үлем һеҙҙе табыр. Ул йәндәрҙе йоҡо ваҡытында кәүҙәнең йәшәйешен дауам иттереп үҙенә алып тора һәм әгәр теләһә, кире ҡайтара. Был турала ул әйтә: Аллаһу ятаваффал анфуса хина маутиха валлати лам тамут фи манамиха فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Үлгән саҡта ул йәндәрҙе ала. Һәм йоҡлаған ваҡытта үлемен теләгән ҡолоноң йәнен ҡайтармайынса тотоп ҡала. Ә ҡалғандарын билдәле әжәлгә тиклем кире ҡайтара. Ысынлап та, фекер итеүселәргә бында аяттар бар. Үҙенең сикһеҙ ҡеүәте менән ул үлгәндәрҙе терелтәсәк. Һалҡын тупраҡта ятып серегәнме, утта янып көлө күккә осҡанмы, йәки кәүҙәләрен йыртҡыс ҡоштар һәм хайвандар ашағанмы, кеше аяғы баҫмаған сүллеккә барып үлгәнме, төпһөҙ диңгеҙгә төшөп юғалғанмы, барыһы ла ҡубарылып Аллаһ ҡаршыһында имтихан тотасаҡтар. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم Без һеҙҙе уйын көлкө өсөн генә барлыҡҡа килтерҙек һәм һеҙ беҙгә ҡайтарылмаясаҡһығыҙ тип уйлайһығыҙмы ни? Аллаһ оло, хаҡ батша, унан башҡа илаһ юҡ, хөрмәтле тәхеттең Раббыһы. Ҡайһы берәүҙәр үлгәндән һуң терелеүҙең хаҡлығына ышанмауҙары йәки шикләнеүҙәре йә булмаһа, ул көндөң яҡынлауы тураһында белмәүҙәре мөмкин. Әгәр ҙә ул быға ышанмай икән, ябай ғына, күҙгә күренгән бер нисә инҡар ителгеһеҙ дәлилдәргә иғтибар итһен. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هادمة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت, وربت فأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير أي هذا كشلار أجر هب قبر ذردان ترلتب صغرلو طراهن دا إشيكلنا هقب إكان беҙ бит һеҙҙе тупраҡтан бар ҡылдык, унан тамсынан, унан уҡмашҡан ҡандан, унан һуң тамам яратылып бөтмәгән ит киҫәгенән һеҙгә аңлатыу өсөн. Һәм күпмегә теләһәк, билдәле ваҡытҡа ҡәҙәр аналыҡҡа урынлаштырабыҙ. Унан һуң сабый бала итеп сығарабыҙ. Унан һеҙ бәләғәткә етешәһегеҙ. Һәм һеҙҙең арағыҙҙан алдан вафат булыусылар ҙа бар. Һәм белгәндән һуң һис нәмә белмәҫ өсөн тормоштоң иң түбән хәленә ҡайтыусылар ҙа бар. Һәм һин аяҡ аҫтындағы ерҙе йәнһеҙ күрә. Ә беҙ уға һыу төшөргәндән һуң, ул хәрәкәткә килә, күперә һәм төрлө матур ишле үҫемлектәрҙе үҫтерә. Был сөнки Аллаһ хак, һәм ул үлектәрҙе терелтә, һәм ул һәр нәмәгә ҡөҙрәтле. Ҡиәмәт көнө киләсәк, унда шик юҡ, һәм Аллаһ кешеләрҙе ҡәберҙәрҙән терелтеп сығарасаҡ. Тупраҡтан кешелектең атаһы әҙәм бар ҡылына. Ә тамсынан һәр бер кеше, ул бер ҡасанда булмағандан һуң, һәм уның тураһында бер кем бер нимә белмәгәндән һуң башлана. Ул 40 көндән һуң уҡмашҡан ҡанға әйләнә. 40 көн дауамында бала һүрәтен ала. Бала булып яралып бөткәнсе ул әсәһенең ҡарынында ҡала. Ошолайтып ул кешене яҡты донъяға килтерә. Бала үҫеп бәләғәткә етә. Уға саҡлы вафат булыуы ла мөмкин. Аллаһтан башҡа кемдеңдер ҡулынан киләме ошо эштәрҙе эшләргә? Әлбиттә юҡ ундай зат унан башҡа. Субханаһу ва тааля. Унан һуң кеше ғүмеренең уртаһына етеп, ғәмәл емештәре бирә. Унан һуң ғүмере бөтөп, вафат була. Кешеләр араһында кемдер ғүмере буйына өйрәнгәнен онотҡан хәлгә, бала хәленә ҡалып, кеше ҡулына ҡалып, үлеүе лә мөмкин. Барыһын да үҙенең сикһеҙ хикмәте менән нисек теләй, шулай хәл итә. Ҡороп һәм ҡатып бөткән һыуһаған ергә ямғыр күҙе төшөүе була. Шул тупраҡ йәшәйешкә килә. Төрлө-төрлө үҫемлектәр шытып сығалар. Сөнки Аллаһы Тәғәлә хак. Сөнки ҡиәмәт көнө хак. Сөнки кешеләрнең ҡәберҙәренән ҡубарылып сығыуҙары хак. Раббылары ҡаршыһында яуап тотоуҙары ла хак. Ма халқукум ва ла баъсукум илля канафси вахидатин инналлаха самиғун басир. Һеҙҙең барлыҡҡа килтереүегеҙ һәм ерҙән терелтеп сығарылыуығыҙ ҙа бер йәнлеке шикелле генә. Ысынлап та Аллаһ ишетә, күрә. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә уның өсөн бөтен кешелекте терелтеүе бер кешене терелтеү кеүек еңел икәнен хәбәр итә. Ул әйтә: "Хуа аллази ябдa'у al-халqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la wa lahu mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ardi wa huwa al-'azizu al-hakim." Һәм ул барлыкка китерүҙе тәү башлап ҡыла. Шунан һуң уны ҡабатлай, һәм был ҡабатлау уға еңелерәк. Унан өсөн күктәрҙә һәм ерҙә бөйөк миҫал ул ҡөҙрәтле хикмәтле. Күктәрҙә һәм ерҙе барлыҡҡа килтереүе тураһында ул әйтә. Лахалку самауат вал ард акбар мин халқин нас валакин акфар нас ла яламун. Күктәрҙә һәм ерҙе барлыҡҡа килтереүе, кешеләрҙе барлыҡҡа килтереүгә ҡараған олораҡ эш бит. Әммә кешеләрҙең күбеһе белмәйҙәр. Тимәк, әгәр ҙә ул күктәрҙе һәм ерҙе бер ниндәй етешһеҙлек ҡылмайынса бар итә ала икән, кешеләрҙе яңынан терелтеүе лә уның өсөн һис ауыр түгел. Ысынлап та, Аллаһтың вәғәҙәһе хаҡ. Унан башҡа һис бер кем үлгән кәүҙәгә йән өрә алмай. Һәм тере кешенең йәнен дә тартып ала алмай йәсереп тупраҡҡа әйләнгән тәнде терелтә алмай. Был инде тик бер Аллаһы Тәғәлә үҙе генә ғибәҙәткә лайыҡлы зат икәненә бәхәсләшергә урын ҡалдырмай торған тағы ла бер дәлил. Һәм ул әйтә: һәм улар бер нәмәне барлыҡҡа килтерә алмаған, ә үҙҙәре барлыҡҡа килтерелгән илаһтарҙы уның урынына алдылар. Ул нәмәләр үҙҙәренә зарар ҙа, файҙа ла итә алмайҙар. Һәм улар үлемгә лә, тереклеккә лә, һәм үлгәндән һуң ҡәберҙәрҙән сығарыуға ла хужа түгелдәр. Тимәк, Аллаһтан башҡа нимәне генә илаһ итеп алмаһын кешеләр, барыһы ла мәхлүктәр. Улар үҙҙәре юҡтан бар ителгәндәр. Раббыларының тәрбиәһенә мохтаждар. Әгәр иҫән булһалар, Аллаһтың ризығына мохтаждар. Үлгән булһалар, уның ярлыҡауына, рәхимлегенә мохтаждар. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Инна Аллаһа фалиқул хабби ван нава" يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون Ысынлап та, Аллаһ орлоҡто һәм емештең төшөн бар итеүсе, үлектән терене һәм теренән үлекте сығара. Был һеҙгә Аллаһ. ни ҡәҙәре һеҙ алдатылғанһығыҙ. Үлектән терене һәм теренән үлекте сығара. Мәҫәлән, йүгереп йөрөгән иҫән теремек тауыҡ һис бер тереклек сифаты күрһәтмәгән, ҡуҙғалмаған, тауыш та сығармаған үле йомортҡа һала. Һәм үле йомортҡаның эсенән тере себеш килеп сыға. Был һеҙгә Аллаһ. Бына ошо ул һеҙҙең өсөн бөтә яҡлап камил булған хаҡ илаһ. Ни ҡәҙәре алдатылғанһығыҙ һеҙ, йәғни тик уға ғына табыныуҙан ни ҡәҙәре тайпылғанһығыҙ. Шулай уҡ Аллаһы Тәғәлә әйтә: له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت Күктәрҙәге һәм ерҙәге батшалыҡ уныҡы. Унан башҡа ғибәҙәткә лайыҡлы хаҡ илаһ юҡ. Ул терелтә һәм үлтерә.